Continuamos coa programación na Radio Municipal do Porriño. Saúdos de novo de Tania Alonso. E falamos hoxe con un grupo de música do Porriño, a quen xa tivemos no noso estudo. Bastantes cousas cambiaron xa dende entón, e por iso queremos eh, volver a telos aquí no estudo para que nos conten as novidades. E temos conosco de novo a Alex. Bos Hola, días. buenos días. Temos a Pela. Bos días. días a Juli. Bos Hola, buenos días. A Dove tamén. Hola, buenas. Eles forman o grupo When Ocean Burns e tamén está aquí o produtor que é Fran Leboso. Bos días. Hola, bos días. Bueno, hai que contarme esas novidades que, que pasaron durante estes meses, que foron bastantes. Empezando, por exemplo, que estáis apuntados a unha morea de concursos. Unha morea en dous. <laughs> En dous, bueno, son dous concursos bastante importantes, hai que dicilo. La verdad es que sí. De quen é a culpa, vosa ou de, do produtor, de Fran Leboso? eh, de ambos, <laughs> porque nosotros nos encontramos y Frank nos da permiso para apuntarnos. Fran da permiso para apuntarnos, ¿no? Eu creo que a intención... <laughs> Es el papi. <laughs> Eu creo que a intención de apuntarvos a eses concursos é que a cada vez máis a fama e eh, promocionar dentro de pouco ese disco que queredes sacar, certo? Sí. Certo, tal cal así. Por exemplo, o primer concurso, o do que quero falar, é o Ace Music 2012, da, da Escola de imágenes e Sonido de Vigo, o que estades apuntados, está desde la final, final que se celebra o día 9. ...¿crees que hay posibilidades de ganar? Bueno, la competencia es dura, pero nosotros vamos a darlo todo. Nosotros vamos a pasarlo bien, sobre todo, y que el público se divierta y nos recuerde. Eso sobre todo. Pero explicad un poco en qué consiste ese concurso. Eh, a ver, tú nos presentamos. Eh, fue una primera fase de selección por Facebook. Eh, salimos seleccionados para semifinales. Pasaron seis grupos de 60 o así. sí, 64, ¿no? ¿Cuántos eran? Por ahí. Por ahí, sí, 64 grupos creo que eran. Y salimos seleccionados, nos llamaron para ir al Marcote, a la escuela del Leyes ISV, eh, a grabar. Fue, no, fue tocar, pero no para público. Fue, nos grabaron como en un plató de televisión. Eh, una grabación para enviarle al jurado y que ellos sí, Eso. Uh y nada, luego... esa grabación que está pendiente de valorarse o día 9, ¿cierto? Mm, no, esa ya se valoró. eso fue ya que se clasificó para final. Sí. Entonces. Sí. Y... Gracias a su público de Facebook. Sí. Exacto. Eh, que muchas gracias a todo el mundo, ¿eh? <laughs> y, nada, y ahora salimos seleccionados. El día 9 es la final. Va a haber un, un show de, motocross o algo así, de ¿no? Trial. De trial, sí. al principio, luego Luego el mago Jacobe, que es el presentador, hará ahí, supongo que trucos de magia, por algo se llama mago Jacobe. <laughs> Probablemente eh, sí. Va a actuar Onion, que es un grupo que salió, quedó primero, ganó el certamen de... Puro 4. De Puro 4, en la categoría de pop. Y, y, luego actuamos los tres grupos. Eh, en esa final, ¿quién valorará, en expertos en oído la música Y también o público otra vez. Si hay, ¿cómo si es? Hay un premio que es el grande, que se lo dan al que valora el jurado, y luego un premio especial, que no se sabe lo que es, que lo valora el <laughs> público. O público. <laughs> Bueno, Levedes Caldevedes será un bo premio seguro. <laughs> E hai que dicir que en que leve o máximo o primeiro premio é nada máis e nada menos que gravar unha maqueta con eles, un videoclip tamén, un trofeo e hasta un book. Sí, sí, sí, sí, un book fotográfico. Sodes consciente do que implica todo iso? Sí, eh. a ver, si nos apuntamos al principio era sobre todo para darnos a conocer, porque ya empezamos a tener las cosas serias, a ser un grupo serio, y lo que queremos es que la gente nos escucha y, coño, que diga, me gusta, no me gusta. Decides que querés ser un grupo serio, que pasó al principio era todo de broma. <laughs> Casi, casi. serio no, es que sea de broma, es que al principio nos juntábamos, como todo grupo empezamos a hacer un karaoke. Fuches ti, Fran, quen serio o grupo? Eh, no, que va, ellos, se pusieron la seriedad según la seriedad se fue implantando, ¿no? Cuando vieron que esto se volvía importante y que los iba conociendo gente, yo creo que se fueron fueron madurando un poco. ¿Quién conoce coñeceu a quién, Fran o grupo, o grupo frank Pues yo creo que a Pele y a Adobe los conozco desde que son niños, pero niños, niños, niños. O sea que realmente los vi. Tengo que decir que Pelayo sigue siendo un niño, pero. <laughs> <laughs> un poco más niños. Y yo creo que, bueno, los vi coger sus primeras guitarras, su primera batería y, verlos crecer. Y de ahí fue donde salió un poco, ¿no? Mm. Oye, pues mira, a ver qué hacéis. ¿Qué bichos neles que te animó a ser su productor? Pues hacían un tipo de música que la verdad no estaba nada extendida por nuestro país y ni por nuestra zona y además eran divertidos, que es muy importante en el rock y en el pop, sobre todo en la música juvenil no solo hay que tocar y subirse a un hay que ser divertido y transmitir. Y transmitían, eran divertidos y, y ¿por qué no? no? Mm. de un estilo de música poco común que estilo tocades, que aquí no lo dixemos ainda la pregunta, la <laughs> pregunta de Eh, estilo, a ver, nos podemos considerar un pop punk, ¿no? Pop rock punk. algo así, algo así. Pero alternativo siempre. Sí, alternativo. todo, Esa es la palabra importante. <laughs> Tú cuando sepas siempre alternativo. juntamos, eh, se puede decir que juntamos una música fuerte con la voz dulce que tiene Alex. Eh, hai que dicir que cantades en inglés. Supoño que estaredes todos aprobados nesa asignatura. Sí. <laughs> bueno, nos, nos han mentido. Ju- Juli, Juli aprendió solo. <laughs> No tengo aprendido. A ver, como vos atrevedes a cantar en inglés tendo en conta a dificultade que pode acarrexar para facer as letras e todo este tipo de cousas? Yo, o sea, a mí me gusta más el inglés que el español, ya para empezar. Y para cantar, pues para darse a conocer fuera de España, en español, no te va a mm. entender nadie. Y el inglés, pues yo creo que aquí se escucha bastante música en inglés y como queremos pues salir de España también, <laughs> pues así nos escuchan por fuera. Claro, es que Entonces no... moi serios, decides que no, pero vuestra vosa intención es trascender allá de las fronteras de España. Hombre, claro. Hom <laughs> e eh, por también tamén apuntaste a ese concurso este, London Bifitter, bueno, Bifitter London Session. Sí con outra mm, competindo con outra morea de grupos de toda España coa intención, ni máis ni menos, que levar o premio que consistiría en gravar en Londres nos estudos onde gravaron os Beatles Abbey Road. en Abbey Road, exactamente Abbey Road. Eh, tamén tocar con The Cooks Sí, tocar sí. con The Cooks sería en Madrid Sería en Madrid sí. No, sería. Yo, uh -huh. yo cuando nos apuntamos pensei que era en Londres. Agora <laughs> en Londres, non era tu ilusión. Pero bueno, metade, metade. Nos enteramos un día antes de que cerrara la, la inscripción y, nos apuntamos, pero ya había como 25 páginas de, llenas de grupos, debe de haber como unos 300 apuntados. Hay muchísimo nivel en ese concurso. Y, es que los, final, los semifinalistas, que son seis también, pasan por, por votación. O sea, es muy complicado pasar. Por, votación, somos muy pesados Facebook, otra vez, de Twitter. Por tanto, quien desee votar vos, eh, que vos busque por las redes sociales o en Ocean Barnes, que vos busque e aí pode votarvos, verdade? Ou senón na páxina propiamente de Bifiter London Session. Uh -huh. Uh -huh. Eh, cando se saberá cal é o gañador? Pues creo que era, se podía votar hasta el día 16 de este mes, uh -huh. porque el concierto, si mal no recuerdo, es el día 20. Sí, es el 20. Así que sí, creo que es hasta el 16. ¿Qué crees son las expectativas? ¿Crees que sí? ¿Que va Nosotros vamos a por todo. Como en todo, como en todo, como en todo lo que hacemos, somos unos pesados y vamos a por todo. Y sobre todo lo que dice Frank, que nuestra intención es divertirnos siempre. -huh. Mm. Ya ves que somos poco serios. ¿Y <laughs> que vos fai máis ilusión? Eh, tocar con The Cooks ou gravar en Abbey Road? Pues, ambas. ambas. ambas. puedes elegir. Yo tocamos con The Cooks y... Mm, en el escenario me da un patatús. <laughs> es un grupo que vos gusta, lo que A mí sí. A, ah, mí a alguna parte de vos, sí. Eh, influencias con nosotros, más bien pocas, pero, <laughs> pero es un grupo que... ¿Cuáles son las vuestras influencias? Uf. Bueno, cada uno tiene es que cada uno... las suyas. Sí, cada uno tiene las suyas. Pero, pero... debe haber un que poña un poco o estilo, ¿no? Ah, un que poña ahí. Sí, por ejemplo, en común tenemos Tonight Alive, A Day to Remember, pero bueno, luego cada uno tira para su lado y... Son grupos muy poco conocidos por aquí, la verdad. Mm. Bueno, A Day to Remember no, pero Tonight Alive, mm. yo creo que no conozco a nadie fuera de nosotros que los conozca. <laughs> ¿Y de que tratan as vosas letras? Depende, o sea, depende de... A la hora de componer buscamos temas de, sobre los que hablar y lo que intentamos es que la música tenga que ver con la, con letra, eso siempre. Pero, yo qué sé, hablan de divertirnos, de hablan de recordar a seres queridos que perdimos, hablan de, de autosuperación, hablan hay, de... Hay temas más profundos, por así contarlos que otros. hay uno que habla de lo que nos gusta, o sea, de hacer la música, por ejemplo. Otro habla simplemente de irse de fiesta y pasarlo bien, que es lo que básicamente nos gusta a todos. Y luego, pues otras letras un poco más mm, eso, profundas que, como dijo David, hablan de pues cuando echas de menos a un ser querido o cuando la gente te da de lado y cosas así. Hmm. Unhas letras que están xa plasmadas nuns temas que tedes preparados, uns oito temas, verdade, Fran, que estás aí producindo, preparando un EP, un posible EP? Sí, es cierto. Además, esta semana, bueno, la semana pasada, eh, hemos publicado ya un, tema que se llama For the Best y se puede ver en el canal YouTube de forma gratuita, descargarlo de forma gratuita, que es como un previo a lo que va a salir en, en el disco, finalmente. ¿Hay data para ese disco? ¿O estás a espera de conseguir estos concursos y así te lo todo feito ya? Mm, primero los concursos. Claro. Eh, vamos a atender las cosas por partes. Tampoco somos un sello muy grande, eso es cierto. Eh, lo que decían antes ellos, ¿no? Que, bueno, gracias a los músicos que también nos ayudan a nosotros. Nosotros ayudamos a los músicos, pero ellos nos ayudan a nosotros también. Ellos buscan cosas, vamos, están siempre en la red con los concursos y tal. Pero eh, quizás lo más importante ahora sea la publicidad aquí, ¿sabes? El SV, el Bifitter y después, cuando ya nos conozcan, pues sacar ese, ese EP. Claro, Fran, eh, la te a tu productora aquí no Porriño, ¿cierto? Para hablar récords. Sí. No sé si es más difícil tener un grupo musical no Porriño o tener una productora. Bueno, la productora está aquí sentada, pero nos movemos por eh, España, Francia y e Portugal ahora mismo. Es por donde nos movemos más. La verdad es que menos trabajo lo tenemos aquí. Aquí tenemos la casa, como quien dice, ¿no? Hacemos el trabajo y después cogemos las maletas y nos movemos. Sí, claro. Mm, en Galicia debemos tener un 10 o un 15% del trabajo. O resto está fuera. Sí, hombre, si quieres sacar un grupo, por ejemplo, acaba eh, David antes, ¿no? que quieren salir, está claro que hay que extender a, conseguir algo, a ser algo grande y más grande cada vez. Mm. Esa Esa la intención, ¿verdad? De rapaces, ¿queréis dedicar vos mundo a la música de pleno? O de momento. Obviamente. Sí. <laughs> Alex y Álvaro están estudiando su carrera, pero aquí los otros tres no estamos haciendo nada más y es <laughs> día tras día e-, estrés por el grupo, que cómo hacemos esto, que vienen, vienen buenas noticias y lo que hacemos es, Buah, venga, tiene que salir bien. Si no sale bien, ya me voy a cagar hasta en todo. <laughs> ¿Por qué mientes? El señor no paga por vosotros, ya sabéis. <laughs> Bueno, ¿no vos apuntaste eso a Ariños Rock, o concurso de Xunta? No, no. Ese era para ser de teloneiros de, de, Ah, sí, nos habló Alex él. Eh, ¿No os nos interesó ese. E. No, se nos, pasó, nos trajo... Ainda ah, hay praza, ainda plazo. no, praza. En realidad pasaron de mí, no los creas. <laughs> Creo que así, eh. <laughs> que es que si vos interesa ainda hay plazo, acto 23 de este mes, así que un tercero concurso sería na vuestra carrera profesional, ¿quién sabe. Y el disco lo sacamos en 2015, entonces. probablemente, <laughs> probablemente, pero si bueno, un disco a raíz de grabar los mayores eh, lugares, pues, por qué no, no? Sí, la verdad es que sí. Todo lo que sean oportunidades, es que es lo que queremos, actuar, dar conciertos. La gente te conoce más por los conciertos que por el disco. Certo, cierto. ¿Tienes algún confirmado algún concierto de momento como no te des todo muy atado? El del viernes. <laughs> o do viernes, sí. <laughs> Bueno. No, pero de momento no. Eh, no, nos faltan cerrar las fechas que tenemos ahora con los concursos porque no queremos poner nada porque lo podemos hacerlo mal. Entonces preferimos que cierren las fechas de los concursos con sus conciertos y sí que tenemos apalabrados un montón para nada más tener las fechas cerradas, poner el resto. pouco a pouco, con calma e ben e boa letra, como os a decir. Bueno, non sei se queres engadir algo máis antes de rematar. Que se vengan el día 9 todo Dios, que nos voten al Bifitter London uh -huh. Sessions y que estén atentos al disco que yo creo que queda pouco. E que recorden este nome, Buen Ocean Burns, certo? Cierto. Que o recorden, porque vai a sonar últimamente. Nos quedamos cun dos vosos temas para despedirvos. Once Again. De que vai este tema, todo isto, antes de poñelo? Ese es o tema que va de la música, propiamente dicho, de lo que nos gusta hacer y lo que esperamos que podamos hacer de un futuro con nuestra vida. Pois pues quedamos con él como despedida. Graciñas a todos. Gracias. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.